Islam saya Kami Islam saya bukan dari orang lain Tapi kerana dia menikah dengan Karena suku di rumah dia mendapat tradisi Untuk orang istilah terlibat di sana Orang di mana boleh dia mendapat tradisi Jadi orang besar itu Pada orang tua orang yang asli Bila dia tidak ada orang orang Arab yang terhadapkan Kerana mereka menggunakan tradisi orang Sebenarnya kita berbicara untuk wilayah di Afrika Utara, Mesir, dan mereka ada semua sería como que la va a ahora un a la por el del suco Como que de Thank you. the Selamat menikmati decided that we're going to be inspiration exhibited at Russell Theatre. I have to still standing Thank you. I learned earlier Thank you. es una y que que disciples itu dan itu dikubur dari permasalahan baru kami sudah ada masalah dan yang paling penting kata mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah jadi mereka menganggap patung-patung ini adalah perintah dari Allah SWT dan sudah saya dikibatkan selain tapi itu saya akan buang Allah tidak butuh perintah Allah SWT telah mendidik Now I don't give a damn. I want hal-hal dibutuhkan di itu bisa membentuk suku baru. Misalnya, dari suku Yuhu sendiri, yang kita tahu, Uri itu sendiri, nama orang, nama bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kemudian Karena Uri ini orang sangat kuat secara fisik, punya pengaruh di masyarakat, kaya-kaya, punya keturunan banyak, maka dia itu chiamano gli stessi quindi che ci appartengono su quel live. Quindi direttore a me, se non posso costruire una maglia più cambiata di più, che di tutto, la nuova procura è un evento tutto solo. Se ti ha fuoco, se tu mi ha detto che il mio, non mi resti quanto non 22 back. ada sebuah kesimpulan dari masalah penyebab permalaman ketiga ini. Kalau saya menjelaskan tentang Islam, permalaman Islam melihat ada satu kota perjalanan menjadi sebuah kota. Itu beliau ada yang kita kita menangis dan yang kita kita kita permalaman. Tapi teman-teman ini, dia ada paling lain yang kita satu waktu ada yang berani mengatakan dia tentang permalaman ilmu. cosa che sono più di un anno. Quindi, ti sarò smesso di assumere la tua ultima stagione di lavoro. Quindi, da quanti ti fanno un livello? Da quanti ti fanno un livello di studio? Da quanti ti fanno un livello di studio? Da quanti ti fanno un livello di studio? Da quanti ti fanno un livello di studio? Beh, gli altri, alzando la tua storia, ti diamo un livello di studio. Gli altri, quanti, tu, e quanti, tu, dalam satu sana. Satu manusia Islam yang beriman kita bahwa di untuk Cina tetapi sekarang di daerah Cina ini adalah perbatasan Muslim dengan Islam dan di lalu mereka bertanya kepada Muslim, apa yang harus kami lakukan? Lalu dia bisa mengatakan, harus berubat kepada Allah. Harus berubat kepada Allah. Lalu mereka mengucapkan kalimat dalam Al-Quran, Inna hudna ilaik. Kami bertobat kepada Allah. Sebentar hari itu, dua hari setelah Yahudi. Sebentar hari itu, sehari. Kita mengatakan, bagus dengan orang-orang yang bertobat awalnya. Ya, asalnya begitu. Nasrani. Nasrani itu orang yang Nasrani. Tapi bukan dari kata kata. Tapi Isa Nasrani. punya butuh untuk melakukan kebetulan Tuhan. Dan itu dia berkata dalam Al-Quran. Men Ansari Yotam. Ansar punya kekuatan. Ketika kita kata Nasrani, itu dia bukan kata-kata Nasrani Yusuf. Artinya, kemudian kita kekuatan. una cosa da guardare. La mia potete immaginare non fratello del mondo che nasce dalla poggi, o non lavora con un computer e con una categoria UDI. Dalla poggi, una università che non si può fare, ma ascolti, perché tu non hai più cosa da questo. Tu vai, perché non hai più cosa da questo. Tu vai, perché non hai più cosa da questo. Tu vai, perché non hai più cosa da questo. ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu insya Allah tapi tidak memberikan. Alasan itu cuma satu tuduhan fanatisme. Mereka tidak suka, mereka tidak harap Nabi Muhammad berdiam keluar di dunia lain tepat di kota Madinah. Itu harusnya dari Thank you.